ऐं असीं क़ुर खे नाज़िल करियूं था जो इहो सारो मोमिननि लाइ शिफ़ा ऐं बाज आहे ऐं ज़ालमन बाबति नुक़सान खां सवाइ ॿियो की न वधाईंदो आहे